Don Benito. So nice to see you. Welcome to Carbon. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto está Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta que me chapen. Por eso le meto a tetas al Ustedes no saben lo que están en alta mar cuando siento cueros Que los zafatas te mame el bicho en el cielo. Lo que tira el 15 estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Betapen, después llegó Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Usted hablando mi mierdillo, los míos por Monaco. Bebiendo mucha champaña, eco. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Crème. carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. Lo que tú hagas a mí no me impresiona. Es como meter un gol después de Messi Maradona. A ti no te multimillonario. Digo, de billonario. Se rato sin cones que me tiene la radio. Se rato me quité del trap, yo se lo del audio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los Grammy, nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila freno pa' que, pa' que se estrellen, je, pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate, cual tú quieres pa' que, pa' que se estrellen, pa' que se maten. Que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, beta, después llego Checo. Si Pablo me viera la famille est J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. You certainly are. You're right here for me. <laughs> How's it going? Playing games. What uh, else is new? Hey, you're doing great. Thank you. You really are doing great. He's charging it up. Thank you. Thank you. Enjoy it. That's what I'm doing. Uh, enjoying life. Enjoy you know, drinking. Tomorrow's coming. They wrote a song. Yeah. you never know what <laughs> tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you. <laughs> yeah, that's true. That's true. Nobody Thank knows. You. Nobody Thank knows you. what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Thank Here you. we are. Let's do it. So, let you have fun. Keeping your end. Fun? Uh, gonna... With this guy, I'm going to have fun? Yeah. <laughs> I mean, come on. <laughs> Have a Good great to see night. you. I saw I was I interrupt something. I'm sorry. No, no, no, no, no, fine. I'll talk to you soon. You going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe.